2008an abiatu zen afera, Ipar Baionako plantuna nauzoan zurezko etxe bizitza horien inguruan. Aseza edo abita Ziud egiturak, hogeita emeretzi etxe eraikiarazi zituen, soldata mugatua duten pertsonei presio onargarri batean saltzeko sedearekin. Bataz beste, berreun mila euro kostada ala ere etxe bakoitza, eta giltzak eskuratzean, hainbat nasmendu azpimarratuak izan ziren. Leioak, gaizki pausatuak, lurra altxatzen, eskailera gaizki lotuak, eta batez ere arazo termiko eta akustikoak. Etxe bizitzen jabek auzibide bat abiatu zuten beraz, zazpi urte iraunduena. Bi multzotan banatzen dira oro hart jabeak, dirua berreskuratu eta beste norabait joan nahi dutenak alde batetik, horietan Bruno Gimon. Nous, ce qu'on demande concrètement, c'est le remboursement intégral de tout ce que ça a pu nous coûter. Hein. Et après, il va falloir que tous les préjudices subis, le préjudice moral, le préjudice financier, les troubles de jouissance, soient indemnisés à la hauteur des souffrances qu'on a pu subir depuis, euh, depuis mai 2009. Beste batzu aldiz, ongi integratuak dira uzoan eta ez dute hortik joan nahi, etxe bizitzak eraitsi eta berriz behar bezala eraikitzea eskatzen dute, horietan Lionel Sevilla. Nous, on voudrait rester sur place parce que depuis 7 ans, on est quand même euh, intégré dans le, dans le, quartier, dans la, vie, dans la vie locale. On s'est impliqué très fortement, nous, dans cette vie de quartier. On se connaît tous maintenant dans le lotissement. Nos enfants ont appris à vivre ensemble. Donc, euh, ce qu'on voudrait, nous, c'est retrouver justement ben, une, maison euh, conforme à ce qu'on a voulu acheter euh, ben, il y a quelques Et années. à defendatu Sandrine Larrier abokatuek. Oui, dans ce dossier, je sollicite effectivement pour euh, mes clients la déconstruction, reconstruction de ces pavillons euh, en bois. Et également, effectivement, je sollicite certaines sommes euh, au titre des préjudices financiers subis et des préjudices moraux subis et des troubles de jouissance également. Aseza, Habitazio Atlantik egitura ordezkatzen duen Bones abokatuak dio aldiz, ez egituraren gain bota behar akats teknikoak. Les fautes qu'a mis en évidence l'expert judiciaire, ce sont des fautes essentiellement liées à la construction, c'est-à-dire la conception d'abord en amont et ensuite l'exécution. Donc à ce niveau-là, HSA, il ne va pas avec sa truelle et son marteau construire. Donc j'estime que sur le plan technique, je n'ai pas de responsabilité. HSA et etxe bizitza sozialen egiturak arkitektoei, arkitektoek enpresei eta enpresek beste enpresei, ikusi beharko da beraz noren gain erortzen diren izan diren akatsak eta nok ordainduko dituen.